solo por de alma. التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزوي الأرواح حينما اسمع وقع خطاه وقفت وراء عن القبر سبقت في يدك ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر وقفت وراء عن القبر ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر نسوك الأهل مذهال عليك الترب ما ذكروا وبعدك قاسموا الأموال neće da izađe, drži se za svaku ćeliju, gdje god je može da se drži, a on je čupa. I onda je kaže čupa kao udicu sa mnogo zakački kad čupaš kroz vunu, kroz raščupanu vunu. Trga će, ona će toliko držati i uhvatiti za njega da će Melek kad je povuče trgati njegove krvne sudove i živce. وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطروا وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم Samo kad ti mogu da vidiš, jel tako? Kad ti vidio kako meleću smrćuju nevjernike, jel tako? Udaraju ih po njihovim licima i po njihovim duburama, jel tako? Ležima. Isprijeda ih pod zadi, mlate i kažu osjetite azab al hariqa, azab patnju ognja, patnju koja spalji. Osjetite spaljujuću patnju. وعيشها كدر كدر فقل لي أنت يا مسكين يا مسكين Kako onda čovjek kad odraste i proširi se vidokrug njegovih saznanja i njegova iskustva, kako ne može da shvati da Allahu jednostavno i drugi put kad bude htio će on ponovo udahnu duši, ponovo ga oživiti. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. عليك القبر ينحسر وماذا قلت للملكين ذاك وابتدروا وأين مصير لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Mi smo prošli put počeli govoriti o jednoj temi na koju ćemo uz Allahovu pomoć jedan duži niz predavanja imati. Ja sam počeo čitati iz knjige koja se zove El Jomul Ahir, odnosno El Qiyametu Sugra, mali Qiyamet, kako bi mi rekli, a taj mali kijamet misli se stvari na smrt od doktora Omar Suleiman al-Eškara. Pa smo prošli put govorili o tome šta je smrt, da smrt neće niko izbjeći, da smrt ima svoj određeni rok, da niko ne zna kad dolazi ta smrt, da smrt postoji velika i mala smrt, jel tako? Pa večera su za lahu pomoć, nastavit ćemo govoriti o tome o samoj smrti, je li tako? Šta se događa, kako ljudi umiru, je li tako? Na koji način? Šta se događa u trenutku smrti? I to je onaj ključni i osudni momenak u životu svakog insana. Ključni i osudni zato što, kako kaže Omar radijallahu an, ono na čemu čovjek završi je pokazatelj kakav će njegov biti ahiret. Pa ako završi na hajru i bude mu lijepa i dobra smrt ili zatekne ga smrt na dobru, onda mu je ono poslije smrti sve ljepši. A ako završi na zlu, da Allah smano tara nas sačuva od lošeg kraja i zle smrti, pa ga smrt zatekne na lošim dijelima, je tako? Onda ulazi u svijet ahireta ulazi sa zlom. Je tako? I onda će mu poslije toga što slijedi i poslije smrti sve gore od toga biti. A inače, rekli smo je tako i definisali šta je to život i šta je to smrt. Pa je život, je tako, trenutak ili insan postaje živ u trenutku kad meleci dolaze u utrobi njegove majke i udavnu mu duš. Kako bilježi o, odnosno prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam Ebu Musa ili šari a, odnosno Abdullah ibn Mas'ud kaže da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam obavijestio tako da svako utro bi svoje majke bude jel tako a, alaka pa bude posle toga modra sve po 40 dana i onda poslije 40 dana, poslije toga 120 dan dolaze meleci da mu dahnu dušu. I to je taj život. Tad počinje čovjek, e, čovjek da živi. Kad prestaje njegov život, kad nastupa smrt, kad se duša ponovo rastavi sa, sa tijelom. To je njegova smrt. I ovaj život i smrt, svakako znači kad već o tome govorimo, su od Allahovi subhanahu wa ta'ala ajeta, to jeste dokaza. Ovaj život i smrt su od Allahovi subhanahu wa ta'ala ajeta, to jeste dokaza. Pa insan bio mrtav. Bude u utrobi svoje majke, bude notfa, je tako, kapljica. 40 dana bude alak, zakači se za zid, je tako, kako a, medicinari kažu, za zid maternice. Zakači se plod za zid maternice, je tako, bude alak, zakvačka. Što se zove alak u arapskom jeziku, ono što se zakvači? Zato što se zakači za zid maternice. I tu gdje se zalijepi za zid maternice, tu se poslije razvija pupčana vrpca odatle počne da uzima hranu tako? i da se razvija. A još uvijek to nije živo. Raste i razvija se, a nema života. Jel tako? Pa bude mudla 40 dana i 120 dan već poprimi oblik stana, a još uvijek to nije živo. Još uvijek je mrtvo, nema života tu, a razvija se. I onda dolazi udarnu, meleci dolazi udarnu dušu. I onda to postaje šta? Posebno, zasebno biće koji ima svoj zaseban život. Pa sam jednom prilikom na hudbi malo spomenuo. To je Allahu ajed. Znači da Allah smanava tajna od mrtvog, mrtvog stvori živ. Dođe mele kudahne dušnu i odjednom ono živo. Počne se kretat, pomjerat, je tako? Živo. Ali s njivo njegovog života, je tako, u utrobi majke, je tako, njegov život je vrlo da tako kažem, niskog nivoa, beznačajan život. U tom životu on je u mrkloj tami, je tako, u vodi, nic jede na usta, nic diše na pluća, nic gleda očima, nic sluša ušima, ništa. Jedan vrlo nizak stadij života, je tako, ali je to život, ali je to život. Toliko nizak stadij života da mu tom čovjeku koji je utrobi njegove majke, jel tako, ništa mu se ne može objasniti. Jel tako, ništa mu se ne može kazati, ni o čemu ga ne možeš obavijestiti, ni čemu ga ne možeš podučiti, ništa ne znam. Kad bi mogao kako doprijeti tamo da mu šta pričaš, ne moguće. Da li je njemu moguće sad tom čovjeku utrobi njegove majke objasniti da on neće ostati tu, da će kroz tjesnac i u krvi izaći na neki novi svijet. Tako? To niko njemu ne može objasniti. I nikom to ne može dokazati. Ali to ajet. To se Allahovi ajet. I Allah svanava tajala u tom periodu i razvoju čovjeka u utrobi njegove majke govori do u detalje. I ističe u Kur'anu na više mjesta, u više sura, da je to ajet. I da je to Allahov dokaz da je to Allahov dokaz. I zaista su to Allahovi dokaz. Pogotovo što ljudi o tome ne razmišljaju, jel tako? Ne obraćaju pažnje na to. E tako isto čovjek kad izađe onda na dunjalu, pa drekne i zaplaće, jel tako? Sad odjednom izlazi mora sad gledat, mora disat, nema više pupčane vrpce, sad mora jest. Odjednom čuje, jel tako, i polako se razvija. I kad se razvije, onda mu ne možeš objasniti da on jednog dana bio ništa, a poslije toga bio nevidljiva kapljica. Pa da je bio već modga, ili tako, dobio oblik insana da je bio mrtav. Pa ga Allah oživio. Pa kako onda sumnja, ili tako, da onaj koji ga tad oživio od izmrtvila, poslo Melka da mu udahne dušu, da postane živ, kako onda čovjek kad odraste i proširi se vidokrug njegovih saznanja i njegova iskustva, kako ne može da shvati da Allah jednostavno i drugi put kad bude htio će mu ponovo udahnu duši, ponovo ga oživi. Ali ne samo to, nego je i smrt aje. Braće, smrt je dokaz, upečatljiv dokaz. Pogledajte živog čovjeka sjedi, evo, među vama sjedi i drži vam desno. I odjedno padne mrtav. Šta mu bi? Isto tijelo, iste ruke i noge, srce, pluća, mozak, sve je tu. Isto, samo odjednom nekomično. Sad priča, govori, razumije, svata, tako, gleda vas. Sad vi, sad odjednom mrtav. Zar to nije ajed? Allah zna i dokaz. Šta bi sa ovim tijelom koje se sad kretalo, govorilo, imalo svoju volju, želju, je tako, namjere svoje, razmišljanja svoja, imalo svoje ciljeve, imalo svoje osjećaje ljubavi, mržnje, straha, nade, sad odjednom nepomično tijelo, ništa, ni sata, ni čuje, ni vidi, ni osjeća, ni odgovara, To je ajet, samo ljudi ne razmišljaju o tim ajetima. Kako Allah iz mrtvog stvara živu, a onda od živog stvara mrtvu. Pa kad je Ibrahim a.s. spomenuo Firavnu da Allah spano ta'ala oživljava i u smrći, onda je Firavn zovnuo dvojicu zarobljenika pa naredio da jednog upio, a jednog ostavio život. Kaže, evo vidiš i ja dajem život i smrt. Pa kad je Ibrahim vidio da koliko je Firaun glup, odnosno koliko zaglupljuje svoj narod, tako, onda mu je naveo drugi primjer. To je Kale Ibrahimu, fa inna Allahe jeti bi šemsi al mešriti, fa eti biha al maghrib. Dobro, reče Ibrahim, pa Allah eto daje da sunce dolazi s istoka, da ti nek dođe sa zapad. Tako da se ne raspravljam sad više ovo što ti nećeš da shvatiš, no tako idemo dalje. E tako isto, znači ljudima koji neće da shvate da je život Allahov ajed i smrt Allahov ajed, znači ne možeš mu pomoći. Neće on nativ da se zamisli i neće da mu to bude ajed. Pa mi govorimo o ovom drugom ajetu, a to je smrt. Kako to biva? Ta smrt, Allah subhanahu wa ta'ala također o njoj govori na više mjesta i opisuje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala opisuje smrt jedne sorte ljudi i smrt druge sorte ljudi. A sve ljude Allah je stvorio وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ On vas je stvorio i od vas ima kafira, ima mu'mina. Pa opisuje Allah subhanahu wa ta'ala smrt i jednih i drugih. Šta se događa? Pa kaže kad dođe onaj eđer, određeni, određeni rok čovjeku, vrijeme kad treba da umre, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome odgoditi. وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Nikome Allah neće odgoditi kad mu dođe eđer. Ni trenutka, ni dijela trenutka, ništa. Nikome neće odgoditi. Pa kad dođe taj trenutak i kad dođe tako, vrijeme smrti, šta treba da se dogodi? Treba sad duša da izađe iz tijela. Onaj prvi put je došao melek i udahnuo dušu. E sad dolaze meleci pa uzimaju dušu. Je tako? Dolaze meleci pa uzimaju dušu. Znači toj smrti prisustuju šta? Šta? Meleci. Prisustvuju meleci. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An'am وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ On je onaj koji je sve sebi podčinio i on je iznad svojih robova. Pa vidi, Allah subhanahu wa ta'ala govori da je iznad robova. A neki muslimani kaže da je Allah svugdje. Da Allah sačuva. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže fauha ibadi, da je on iznad svojih robova. Pa šta radi on? وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ I on šalje svoje izaslanike vama da vas čuvaju. Šalje vam čuvare. Pa je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke svakom čovjeku. Ujutro, je tako, uzoru, u vrijeme zore, u vrijeme sabah namaza, dolaze meleci da ga čuvaju. A oni koji su bili kod njega odlaze. Pa u Ikindiju, u vrijeme Ikindije dolaze drugi meleci ponovo da ga čuvaju, a ovi koji su bili kod njega odlaze. Pa Allah subhanahu ta'ala svaki put pita ove meletke koji dođu kako ste našli moga roba, kako ste ga ostavili? Kaže, našli smo ga na namazu i ostavili smo ga na namazu. E blago onome koga tako meleci nađu i tako ostavi. Koga tako meleci nađu i tako ostavi. Pa Allah smanav tajala kaže šaljimo vam čuvare. Resul sallallahu alaihi sallam nas obavještava. Je ta'aha bune fikum ul melaike. Nad vama se smjenjuju stalno me, meleci. Znači smjenjuju se. U smjenama radimo i čuvaju vas. Hatta i da ja ehadakum ul mautu. Sve dok nekome od vas ne dođe smrt. Sve dok od vas nekome ne dođe smrt. Onda ga usmrte naši izaslanici. E to su ko? Mele? Meleci. Znači svakome kad dođe eđel smrti, Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke i dolaze meleci. Oni dolaze dolaze meleci. Te ostvat hurusulona, usmrte ga naši izatvanici, a to su meleci. Vohum lavi farritun, a oni, kod njih nema greške. Oni ne prave nikakvu grešku. Lavi farritun, neće zakasniti. Neće doći prije. Nema kod njih nikakvog tefrita ni ifrata. Znači, niti će prije, ni poslije, ni... Znači, nema ni jednog detalja u kojem će oni zakazati ni u jednom detalju te kako i bude naređeno, tako će uraditi. Ni u jednom detalju neće je zakazati. Pa, šta se onda događa? Ako je čovjek bio musliman i bio dobar, pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala rob, šta se događa? Dolaze mu meleci u lijepom obliku, svijetlih lica. Lijep, svijetlih lica kako kaže u hadisu Al-Bara ibn Aziba, dug hadis koji o tome govori, dolaze lijepi, lijepih lica sa lijepim mirisima, mirisima dženneta, sa čefinima iz dženneta. Dolaze i kaže, sjedaju na udaljenost njegovog pogleda. Oni mu ne prilaze dalje. O tako, sjedu. A onda mu prilazi melek smrti. I dolazi kod njegove glave. A tako. I onda mu kaže. Znači, ovi meleci ostaju dalje, a melek smrti prilazi kod njegove glave i evo, to je taj trenutak. I on to sad vidi. I zato kaže ljudi, je tako, zapamte ponašanje čovjeka koji je na samrti, koji umire. Dolazi u melek smrti, prilazi mu kod glave i onda mu kaže, obraćamo se i kaže, o ti dobra duša. Muslimanu tako kaže, je tako? iskrenom Allahovom robu, tako kaže, o ti dobra duša. U drugoj predaji kaže, o ti smirana duša. Izađi Allahovom oprostu i njegovom zadovoljstvu. Izađi Allahovom oprostu i njegovom zadovoljstvu. Pogledajte sad ovaj trenutak. Insan se boji smrti, je tako? I odjednom mu dolazi lijepi melek kaže bijelih lica kao da su sunce, svijetlih lica, sa mirisima, on osjeti odjednom miris, osjeti, vidi ljepotu, osjeti već ljepotu ženeta. Dolazim sa mirisima iz ženeta, sa četinima iz ženeta, blagim glasom i već mu tepaju, o ti dobra duša. Pa tako, kad sad neko uđe na vrata i kaže, Esselamu alaikum, dobri ljudi. Šta mi osjetimo na stranu tog čovjeka? Neki strah od njega, ili šta? Šta ćemo osjetiti na stranu njega? Neku prijatnost, jel tako? Vidite kako nam se lijepo vratio, jel tako? Neće niko od nas osjetiti neki strah na stranu njega. Vidite kako se lijepo vraća. Ovo ti dobra duša, jel tako? Pa je ovo prva, znači ovo su najradosniji trenuci za, za, za muslimana. I ovo su riječi utjehe. Pa tako. Riječi koji ulivaju nadu. Riječ, riječi koji učvršćuju insana. Je li tako? Odagnavaju strah o ti lijepa duša. Odmah se i sad drugačije osjeća. O ti dobra duša. O ti smirena duša. Pa vidi sad dalje. Izađe Allahovom oprost on mu već nagovješta, već ga tješi. Te će biti oprošteno. Izađe Allahovom oprost. I njegovom zadovoljstvu. Allah je s tobom zadovoljan. Zamisli sad, dođe ti neko i kaže ti Allah je s tobom zadovoljan. Da te obavijesti o tome. Allah će ti oprostiti. Šta bi ti, ti O tako. Šta je najveća mašta svakog od nas? Šta je, znači, krajnji cilj svakog od nas šta mora i šta bi trebalo da bude? Da će Allah oprosti da bude s tobom zadovoljno. I ti si sve poslije postigo, ili tako? I džennet, i džennetska uživanja, i sačuva se od džehennema, i sve se od dva omašilo i svaki se hajr stigu. I ovaj velik dolazi i već to onako vještava, već obavještava, prva vijest. I zađe Allahovom oprosti i njegovom zadovoljstvu. Allah uzvišenog molim da nas učini od onih koji će ovako preseliti. I koji će ove radosne vijesti odma dočekati na samoj smrti. I onda će izaći njegova duša. Lagan, bez tegovi, kao što kap klizne iz posude, kap vode, kako klizne iz posude i izađe, e tako će njegova duša izaći. Da ne bi duljili, idemo sad da vidimo s druge strane šta se događa sa keferom. A što god se događa sa muslimanima, keferima je suprotno od toga. Šta god su muslimani, keferi su suprotno od toga. Šta god su mu'mini, keferi su suprotno od toga. Kako god žive kafiri, mu'mini žive suprotno od toga. Kako god razmišljaju kafiri, mu'mini razmišljaju suprotno od toga. To su dva suprotna tabora. Ne mogu imati ništa zajedničko. Znači, ni njihov život, ni njihova smrt, ni život poslije smrti, ni u čem nije sličan. Pa jedni će u džennete, jedni će u džehennem. Ima li između toga dvoga ikakve sličnosti? Nema. Pa ne može biti nikakve sličnosti ni između muslimana i kafira. Ne može biti. Ne može biti. Ovo posebno napomnijem zato što mnogi su danas tako, zaluđeni i zavedeni i smatraju da mi trebamo da nešto, da nam kafir budu uzor ugli, trebao mi nešto ko kafir, je, oni su nešto kao uspješni oni nešto imaju nešto mi možda mogli od njih ukoristiti. Jel? Naprotiv, mnogi danas koji tvrde za sebe da su muslimani, njihov život je isti kao život nevjernika. Potpuno isti. Ujutru ustane ko nevjernik. Ne tima namaza, ne abdest, jel tako? Danas čitav dan živi ko nevjernik. Ne gleda, hoće li se oharamiti pogledom, ni sluhom, ni jezikom, ni očima, ni hoće li jest danas šta što je haram ili nije haram, hoće li zaradi šta što je haram, nije uopšte regula, je li tako? Čista zani u haramno, pije alkohol, jeti šta stigne, gleda za tuđim ženama, vinaluči, nema šta ne radi, je li tako? Najveće dođe i šta, i liježe kukja. Da ne govorim od toga da se odjevaju i češljaju, frizure prave, je li tako, kao kafir, to da ne pričam. E, eh kaže, dolaze meleci kafiru, jel tako? Kako mu dolaze? Ovdje kaže kafiru u drugoj predaji fađiru. Fađir ne mora biti kafir. Razvratniku. Pa je smrt kafira i fasika, jel tako? Lošijeg muslimana, jel tako? Slična. Iako i u tome imaju stepeni, jel tako? Pa dolazi i kaže u jednom rivajetu kafir, u drugom fađir. Ovaj fađir je znači grešnik. Jel tako? Zločinac. Međutim, nije to zločinac za hak. Zločinac kod Allaha. Jel tako? Zločinac koji je kršio Allahove granice. E, takvima dolaze meleci, kaže, kad on treba da završi sa dunjalokom, i nastupa za njega već ahiret, dolaze meleci sa nebesa. Dolaze silni, grubi, žestoki, crni lica, zastrašujući, jel tako? Zastrašujući izgleda, jel tako? I to je prva kazna. Prva mu je kazna što će ih vidjeti takve, jel tako? Zastrašujući, grube, silne, nemilosrdne, crnih lica. To je prva kasna. Dolaze i sa sobom nose vatru, zadah vatre. Nose sa sobom zadah vatre, džehennama, smrad. I onda sjedaju na udaljenost njegovog pogleda, dok le dopire njegov pogled. A zatim dolazi melek smrti i sjeda kod njegove glave i kaže, o ti pogana duša, ovo je druga kazna. I sad kad se njemu neko obrati, o ti pogana duša, a pa on je svjestan da je na samrt. Tako? Ili većina ljudi već bude prije, bare malo, tako, u nekoj bolesti, bolovima, patnji neko. I on svjestan sada umiri, a dolazi meleci i tako mu se obraće. Sad navedimo opet primjer, kad bi neko ušao ovdje na vrata, pa nam, nama se tako obraće. O, vi pogani, je li tako? Šta mi? Tako, kakav odsjećaj kod nas izazio? Je li tako? Pa onda mu se obraća tako, o ti pogana duša. Izađi Allahovoj srđbi, izađi Allahovoj srđbi. Pa će kaže, kad to čuje njegova duša, uplašit se. Htje će da pobjegne, da se sačuva. Pa će se razbježati po njegovom tijelu. Kad čuje ovo i vidi, i vidi meleke i melek smrti dođe i tako se obrati, ona će se razbježati po njegovom tijelu. I zavlači se, bježi, pa širit će se po njegovom tijelu u svaku ćeliju. Gdje god može da stigne da, da se zavuče i da se drži. Uhvati se, ne da se. Pa će je onda melek smrti uhvati i početi da čupa. Ona neće da izađe, drži se za svaku ćeliju, gdje god je može da se drži, a on je čupa. I onda je, kaže, čupa kao udicu sa mnogo zakački kad čupaš kroz vunu, kroz raščupanu vunu. Trgaće, ona će toliko držati i uhvatiti za njega da će melek kad je povuče trgati njegove krvne sudove i živce. A vi znate završetci živaca i živci kad se povređuju da je to najbolnije kad se dirne u život. Kidaće se, pusaće krvni sudovi i živci. A meleke čupa. Kao trn, Je jel tako, ili udica sa onim zakačkama kad se čupa izvune. I tako će je izguliti, jel tako? A njegovi živci krvni sudovi će ostati pokidani i rastrgu. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas oboga sačuva. Amin. I da nas sačuva da budemo od onih koji će umirati u ovakvom smrću. Ono što se Mejicu događa, jel tako, prilikom njegove smrti, mi ne vidim. Ne vidimo ni ove meleke, jel tako? Ne vidimo ni meleka smrt koji mu dolazi ne vidimo ni kako mu se duša izlazi ili kako se ovome duša čupa. Ništa od toga ne vidimo. I Allah subhanahu wa ta'ala nas je o tome objasnio da mi to ne vidimo. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون A zašto vi kad ona dostigne holkum, holkum je grlo, kad dođe duša do grkljana, Zašto tad kad duša dođe do grkljana, u antum hizen izin tenzorun, a vi tad gledate u njega? Vi ste tu i gledate. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a mi smo njemi, njemu bliži od vas al vi ne vidite a mi smo njemu bliži od vas a vi ne vidite njemu duša izlazi vi niste ni svjesni da mu duša izlazi njemu već do grkljana došlo tu vi ne znate I vi ste tu oko njega i ne znate da njemu duša već se vadi, čupa, izlazi. I mi smo bliži od vas njemu, ali vi, vi ne vidite. Falaula, in kuntum gajra medini, zašto onda ako neće vam biti suđeno? Ako neće biti po dinu suđenja, Ako nećete za din odgovarat, trđi unaha im kuntum sadiqin, zašto vi onda tu dušu ne vratite njemu? Ostavite ga među vama. Neko stane još sa vama, nek živi. Vratite mu tu dušu. Ako nećete biti proživljeni, ako neće biti ako neće biti suđeni. Pa vidi kako Allah subhanahu wa ovu smrt jel tako, i ljudsku nemoć naspram te smrti, njome dokazuje šta? Šta? Proživljenje i dan suđenja, da će biti suđenja. Ako neće biti suđenja, što ne vratite? Vratite, nema, znači ništa posle ovoga. Vratite mu duša. A ljudi miskini i ne vide i ne znaju da duša već izlazi, ne znaju šta se događa. Mi smo bliži, a vi, vi ne vidite. Pa je to, znači, e, ljudi su oko mejita, jel tako, okupljeni, ništa od toga ne osjećaju, ne znaju, jel tako, možda često, ja sam primijetio, jel tako, ovi ljudi koji su daleko od vjere, kad se okupe oko svog mejita, onda čak i tad ništa ne razmišljaju. Čovjek krenji umire, oni su u gafletu, nemaru, niti se zagledaju, niti prati. Čak nikad ne pričaju o smrti. Čak nikad ne razmišljaju o smrti. Čak nikad, ni, čak nikad ne razmišljaju ni o proživljenju, ni o Allahu, ni o Ahiretu, ni o Dinu. Ni. Okupe se oko Mejita i pričaju razne dunjavske priče. Čak i viceve. Šta je ko uradio, gdje je ko bio. Nisu uopće šta se Pa Allah subhanahu wa ta'ala tad je tako tu su meleci vade duše, je tako mu'minu ovako kako smo opisali a fađiru i kafiru ovako kako se opisuje u hadithu al-Bara ibn Aziba radi Allah kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u, u suri Qiyama opisuje smrt na jedan upečetljiv način. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kella iza belagati taraki Kad dođe duša do taraki Taraki su dvije kosti Mi kažemo ključne kosti Je tako? Kost, je tako? Između osnove vrata i ramena Tako ovdje piše E to je turkuva ili tarkuva na arapskom jeziku. Znači ključne kosti. Pa kaže Allah smano tela kad dođe među ključne kosti. Šta dođe među ključne kosti? duša. Tu mora da izađe. Tako? Kad dođe među ključne kosti, وَقِيلَ مَنْ رَاق I onda se poviče gdje je vida. Tako, tako se ovi tamo prevod. A rak je u stvari rakin ili onaj koji uči rukiju. A vi ste čuli za rukiju, je tako? Uči rukiju. Gdje je vida? Gdje je doktor? Gdje je neko da mu šta prouči? Zovce! Je tako? Pa Allah Sana Tala ovdje opisuje tu ljudsku paniku kad vide. Je tako? Duša mu došla tu i on se uzmučio, zovce sad nekoga da mu pomogne. Je tako? Pa bude rečeno ko će ruki učiti? Ko je taj rak? Zovte doktora. Ko je doktor? A on وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاكِ A ovaj postaje ubijeđen da je to rastanak. Ovdje glagol vanne ne znači misli, nego postaje ubijeđen. On sigurno zna da je to rastanak. Što ovaj zna da je rastanak? On osjeća, on zna šta se događa. Došlo mu tu. I on, jel tako, došla duša među ključne kosti, vidi on meleke već. Kad vidi meleke gotovo, zna da je mrtav. On zna da je smrt došla, kraj. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ I kad postane siguran da je to rastanak, وَالْتَفَتِ سَاقُ بِسَا I onda se smota potkoljenica preko potkoljenica. Je li tako? I to je jedna upečatljiva slika. Gledali ste razne snimke, je li tako? Kad čovjeka mrtva zgrave, je li tako, za jaku i povuku ga, upečatlji... znači, najupečatljivija je scena da mu noga se prebaci preko noge i da mu ostaje. Najčešće. Je li tako? ili u takvom stanju ga nađe već mrtva. Kako je pao s nogu, zapleo se. Vel tesveti sako bi sako. I kad se smota podkoljenca oko podkoljence ili spoju s podkoljencom, ila rabbike jeume i vinil mesaka, tada bude privođen njegovom gospodaru. Privodi se. Mesaka. On je tada svoje gospodaru priveden, znači, ne, hoćeš, nećeš. Nema, hoćeš, nećeš. Priveden, privođen. Ovi neki znaju što znači privođen. Ne pišu, ali džave, ručne leđe. Ne, vas kud. Ali tako, tebi se ne ide tu, tebi uopšte nije interesantno. Ti imaš drugi poslova, ali tako. Ti skroz danas nešto drugo namijetio ali oni došli. I hop, ti moraš sa nama, sad imam poslani s E tako, privođenje. Toga dana je on svome gospodaru priveden. Ostala žena, djeca i mesti, nezavršeni poslovi, planovi, je tako, rodbina, ostali neke ideje, prijatelji, ostali neki emaneti, nije ispunio dugovi, nije prenio neku onaj poruku nekome, nije ovoga obavijestio, nije, nije za onoga onaj posao odradio, ništa. Svome gospodaru toga dana bude priveden. I ovdje se govori, znači, kad dostigne ključne kosti, misli se na dušu. Kad dođe među, među ključne kosti. Jel tako? Tu je također jedan tjesnac. Jel tako? Također jedan tjesnac. I kroz to izlazi duša. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Koranu, jel tako? Opisi smrt vjernika i nevjernika. Pa, na primjer, kako opisuje smrt vjernika? U suri Fusilet. Kaže, inna ladine kalu rabbuna Allah, summe staqamu, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كاج الله سبحانه وتعالى Oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju, nad njih se spuštaju ili njima se spuštaju meleci i kažu ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mufesiri ovdje svi kažu da se ovo odnosi na što? Na smrt. Oni koji kažu naš gospodar je Allah i ustraju. Dokle moraju ustrajati? Da bi im se ovo desilo dokad moraju ustrajati? Do smrti. Nije na mjesec i da, i dva. Da te ufati euforija, nije. Da se svidi odjednom ko neki imidž, ne. Do smrti. Do smrti tek onda do smrti ko ustraji. Sume se kamo, a zatim ustraju, mora ustraje do smrti. Pedaj do smrti, saha do smrti, vrati se, ništa mu ne vrijedi. Nije od ovih koji su ustrajali. Pa ustraju, onda im se spuštaju meleci i kažu, prvo što mu kažu, šta mu kažu? Ne boj se. Vidi ovo. Prvo što mu kažu, ne boj se. Ne plaši se. Tako smiruju ga. Došla je smrt, ali ti se ne boj. Ne boj se. I šta je sad još? O dobro, ne bojim se, ali ostadaše im djeca, ostadaše, vid plaću. I nemoj se žalosti. Pogledaj u tijeli. Ne boj se prvo ti za sebe, ali nemoj se ni žalosti. Ovi što ostaju, ništa to nije za tebe sad važno. Nemoj se ni žalostiti. I ne samo da se ne bojiš i ne žalostiš, nego raduj se. Raduj se džennetu koji vam je obećan. Pogledajte i smrti. Ima lista slično ovo sa onom smrti kjavrsku. Ne boj se, ne želosti se. Raduj se. I odmah ga obraduju džennet. Odmah ga obraduju džennet. I je sad njemu teško napustiti ovaj dunjalog? Meleci su tu, već osjeća mirise dženeta, ljepotu. Drugačije. A drugačije je kad mu kažu ti pogani, izlazi vam. Da Allah sačuva. Pa kaže dalju, kaže dalju, e, dalje kažu nahnu eulijavkom fil hajati dunja fil ah. Mi smo vaši zaštitnici i na dunjalku i na ahiretu. Pa onda, fil hajati dunja u fil ahir. Nahnu eulijakum fil hajati dunja u fil ahira, mi smo vaši zaštitnici. Eulijak. Mi smo vaši zaštitnici. I u životu na dunjalku čuvali smo vas, jel tako? Ne boj se, evo i na ahiretu smo uz vas, sa vama smo. Tako, kao zaštitnici dolaze imelac, jel tako? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Vi ćete na ahiretu imati ono što god poželite. Teštehi. Šta god vam duša poželi. Šta god. A tako, od ovoga je riječ šehva. Teštehi. Znači, strast. Šta god ti tvoja strast poželi, sve ćeš to imati. Velakom fiha ma teštehi enfusukom. Velakom fiha ma teddeun. I tamo ćete imati šta god zatražiti. Šta god zatražiti. Nozulen min gafur rahim. Ovo spuštanje je li tako? Ili oni se spuštaju kako? Od onoga koji je mnogo prašta i koji je milostiv. Ovo spuštanje, jel tako kažem, feseri, koje spominje Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, spuštaju im se meleci. Znači, spuštaju im se na samrt. Tako govore e, mufesir. Pa ga onda smiruju i da se ne boji budućnosti koja dolazi sad sa, smrt, sa smrću, da se ne boji onoga što ga čeka, smiruju ga, jel tako? I odmah ga obraduju džennetom, tako da on, znači, taj berzah i početak njegovog boravka na berzahu bude li lijep sve što poslije toga dolazi mu je sve ljepše, ljepše od toga. I on se ne boji onda poslije, ne osjeća strah, ima tuge, ali tako. Dobiva, znači, obavještenja, već je obaviješten da se raduje džennetu, već je, znači, obradovan time da, da je spašen od džennema, da ga čeka ono što poželi i tako dalje, i tako dalje. Sve ovo Znači, dovodi insana u situaciju da je njegova smrt šta? Lahka, olakšana, lijepa. Allaha molim da nas učini od onih koji će preseliti kao mu'meni muslimani. Što se tiče nevjernika, Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta također opisuje njihovu smrt. Inna ledina tevafahum un melaike tu zalim jem Kalu fime kuntum kaže oni koji smrt usmrte meleci a koji su nepravedni prema sebi bili pitaju s kim ste bili znači nema ništa od ovoga smiri se ne boj se raduj se džennetu ne boj se žalosti nema ništa od toga usmrćuju ih i odmah ih pitaju s kim ste bili a to je ajete objavljen za one koji su pobijeni na bedru, a bili su u redovima mušrika. Jel tako, došli su na bedr iz Meki sa mušricima, a bili su primili islam. Nisu prije toga htjeli da učine hijđeri. Pogledaj njihove smrti. S kim ste bili? Pa rekoše, kalu kun nam stada afine fil art, mi smo bili potlačeni na zemlji. Kažu njima meleci, elan tekun ardu Allahi vasija, zar Allahova zemlja nije bila prostrana mogli ste vi otići. Bila je Allahova zemlja prostra. Fatu hađiru fiha, pa da učinite hijđu. Fa ulajke me uvahom džahnem. Njihovo boravište je džahnem. Vosajat masira, a ružno li ono boravište. Kažu mu, uh, e, mu fesiri da je ovaj ajet ima taj poseban uzrok objavljen. Tako objavljen je povodom oni koji su ubijeni na bedru. Međutim, on se odnosi na sve one koji dožive slično, sličnu smrt i slične im okolnosti. Na isti način će umirati, jel tako? Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala govori o njihovoj smrti pa kaže volau tara idete wa fal ladina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa dabarahum wa zuq adab al harim kad bi ti vidio kad meleci u smrti nevjernike Samo kad ti mogu da vidiš, jel tako? Kad ti vidio kako meleci usmrćuju nevjernike, jel tako? Udaraju ih po njihovim licima i po njihovim duburama, jel tako? Ležima. Isprijedaju pod zadi, mlate, jel tako? I kažu, osjetite azab al-harika. Azab, patnju ognja, harika patnju koja spalji. Osjetite spaljujuću patnju. Harik je požar. Nešto što sve sagori i prečim sve izgore. Isto tako na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِسْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ tad'una min dunillah qalu dallu anna kad dolaze njima meleci i kažu gdje god ste bili bili ste nevjernici širk se činili dozivali ste neke druge mimo Allaha oni odgovaraju melecima kažu pustite nas wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin i sami protiv sebe posvjedoče da su bili nevjernici sam insan tad sebi posvjedoči da je bio nevjernik zatim one koji usmrte meleci usmrću i meleci, a bili su nepravedni prema sebi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, šta oni onda? Oni onda nazivaju melecima jedni ovako, jedni onako, gledaj kako ljudi reaguju. Ja tako? Melecima selam i kažu, nismo mi ništa loše radili. Ma kuna namelo min su, nismo mi ništa ružno radili. Subhanallah. I danas žive ljude kad sretneš, kaže, treba ti klanjati bolan boj se Allaha, kodeš bez navaza, ja, ja ništa ružno ne radim. Pa sama ta njegova rečenica, ja ništa ružno ne radim. A svjedoči da ne klanja, je nesnošljivo ružno djelo. Pazi, on ne klanja, kaže da ništa ružno ne radim. Pa kuće ti gore od toga što ne klanjaš? Imaš šta ružnije od toga? Znači što ovo drugo što ti ne radiš ili radiš je manje ružno od toga. Pa kad mu se kaže klanjaj, on kaže ništa ja ružno ne radim. Pa sama ova njegova riječ je ružnija od svega ostalog što on radi. Kuće već je zlo. Da on to što ne klanja ne smatra uopšte ružnim. Pa kad mu kažeš klanjaj, on kaže ja ništa ružno ne radim. Znači to što ne klanjaš, kod tebe je to lijepo, dobro. To nije ništa ružno. Svatako. Ti mu kažeš klanjava, moraš klanjati. Nemaš kod pred Allaha bez namazan, kaže ja ništa ružno ne radim. Znači, šta? Ovo što ne klanja, uopšte to nije ru, ružno. Pa samo to što ne smatra to ružnim, gore mi od svi ostali dijela. Kažu, e, tako, Bela inna Allah alimu bima kuntum ta'amalun. Čak što više Allah dobro zna šta ste vi radili. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u suri Muhammed takođe govori o tom. Inna ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum huda ash-shaytanu sawwala lahum amla lahum. Oni koji se odmetnu i vrate se svojim stopama nakon što im je istina bila jasna. Al tako je. Pogledajte zašto je ovaj zadesio zadesi ovaj musibet. Dali ovaj musibet. Dali ke bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allahu sanutiyukum bi sayyi ba'd al To je zato što oni kažu onima koji mrze ono što je Allah objavio, pokorit ćemo vam se u nekim stvarima. La haula wala kuvvata ila billah. Pogledajte. To je zato što oni kažu onima koji mrze ono što je Allah objavio, poslušat ćemo vas u nekim stvarima. Samo u nekim. Fi ba'dil an. Mi ćemo vas poslušati u nekim stvarima. Znači, je tako? mi ćemo sa kjaterima napraviti ko? Kompromis. Zamislite, danas se muslimanima predstavljaju kao vođe muslimana oni koji ne kažu kjaterima poslušat ćemo vas u nekim stvarima, nego kjaterima kaže slušamo vas u svemu. I još muslimanima kaže vi trebate živjeti kako amerikanci živi. Zabranjena muzika, haram slušanje muzike je haram. A u džami još više. <clears throat> Još strožije je zabran. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكاكو kad im meleci dođu da im da ih usmrte kad ih počnu klepati jel tako i po licima i po i od pozade kad ih počnu udarati jel tako pa Allah subhanahu wa ta'ala nema vremena i na drugim mjestima opisuje, jel tako? Kad meleci dolazi do usmrti kafira, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onda meleci govore pružajući ruke, basi tu ejdihi. Kažu mu Fesir, ovdje pružajući ruke, kako? Da ih klepaju, da ih udaraju, da ih mlate. Meleci dolaze, basitu ejdihi. Kaže ovdje mu Fesir, ovo se odnosi na što? Pružaju ruke prema njima da ih jer u arapskom jeziku, jel tako, pružio ruke na njega, isto kao kod nas kaže digo ruku na njega. Jer kad kaže da je neko na nekog digo ruku, ne misli se da ga pomiluje, jel tako? Nego digo ruku na njega znači da ga, da ga kle. E tako, meleci su digli ruke na njih. Jel tako? E tako umiru u kjafir. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam podari smrt mu'mina. A da nas sačuva od smrti kjafir. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u ženet vode i spati u ženet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prva radost bude na samoj našoj smrti. Da molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prve radosne vijest budu na samoj našoj smrti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji su rekli naš gospodar je Allah i onda na tome ustrajali do smrti. Pa da kad nam se spuste meleci da nam kažu ne se, ne žalosti se, raduj se. E tako Allah volim da nam takva smrt bude. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti do same smrti. Allah subhanahu wa nije zadovoljen da mi umremo ikako drugačije osim kao muslimani. I naređeno mi je da umremo kao muslimani i Allah molim da budemo od onih koji će umrijeti kao muslimani. Zaista onaj danas ko umri kao musliman, on je jako uspješan. On je veoma uspješan. Ko danas umri kao musliman, on je pravi sretan. Pogledajte oko sebe i pogledajte u čem ljudi umiru. Koga danas Allah počasti da umre kao muslima, on je veliki sretnik. Allaha molim da nas počasti da umremo kao muslimani. Allaha molim da nas počasti da umremo kao muslimani i da uđemo u džennet bez polaganja računa. Allaha molim da nam podari šehadet na njegovom putu. Allaha molim da nas učrti na njegovom putu. Allaha molim da nam grije oprosti sramota sakti da nas u džennet vodi. Molim Allah subhanahu ta'ala da pomogne našim braćim mujahide koji se vore na Allahu putu. Molim Allah subhanahu ta'ala da pomogne da ih učvrsti, dobro da svoju pomoć pobjedu. Molim Allah subhanahu ta'ala da izliječi prsa vjernika porazom nevjernika i mušlika i sramotom i na dunjalu. A pogotovo je velika sramota što ih čeka na samu smrt i na ahiretu. Allaha molim da nas od toga sačuva. I posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin. Učite ezan za jaciju. Došla istina, nestalo je laž. Sve će to propasti. Će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajet mami piću.